agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwege mubandanya kumviriza radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi kuri mikoro muri kumwe na ara dezihe neza agashitsi icyombi ngacyonjana mwungere waburanze nkaburagira kibiri ngatwigire mu bwatsi burebure bugaburwa n'amazuru butagaburwa n'amafuni wekasi nzoyibaga nzoyibangurira agashitsi mu kuno munsi duteramanye n'umushinga ntaye Joseph Torobeka umutama yita karanga k'abarundi uca uryoherwa mu kuvuga ibicuba mu kuvuga irango kuvuza umwironge nazo nyine zica zirisha wumva ziteye izuru zivuma neza cyane ziryohewe muti rero nibyo iruhande y'inka haba hariho ibindi bitungwa ariko ibicuba bivugirwa inka bivugirwa inka ariko intama yoyo urazi ko ari iya mbere gukundana n'inka intama ntishobora kujya kona igendera inyuma y'inka cyangwa hagati y'inka n'iyo imvura iguye intama ziguma munsi y'inka nk'iryo jambo none kuvuga ngo ngo bicuba byavuye hehe bisigura ikinyezi ibicuba n'ubu ukuntu asanzwe babyita ibicuba mu rwanda nabo babyita amahamba ko hariho abanyarwanda twigeze guhurira ngaha mu burundi bavuga ngo yari yaje gukwa baza bazana inka bazana rero n'ubuza kuvuga ibicuba ariko wavuga ko babyita amahamba sinzi igituma rero wumva itandukaniro amahamba n'ibicuba nicyo gituma rero mu kubyina birutinze wo kujyana kuragira ku musozi kanaka iyo zica rimwe zigahagarara gutya ibintu nk'ibyo kumbure mu kanya murabitubwira mu majambo yose kuvuga yuko hari ibihimi n'imitsiro ijyanye n'ibicuba oya nta miziro n'umukobwa arashobora kubivuga mugabo icyo yatsira ni ukuvugiriza no gukobereza kuko umukobwa aragiye ntiyashobora mu mico y'ikirundi umukobwa ndavugiriza kandi ndavuza uruhwa nicyo gituma birimo imiziro kandi umukobwa yari mu kwezi ndashobora kuragira ngo ugende uravuga ibicuba mu mihango kera baramubuza ko ajya kuragira ari mu mihango abantu kera baraziririza ni no gukamisha baramubuza ko ajya gukamisha mugitangura rero mwatubwiye eh, umuntu aragiye cyane cyane aragiye yavuye mu mwonga yaravuga ibyo bicuba kugira ngo kumbure izo nka zumve ko bari kumwe eka n'ibikoko ntibize kuzirya ibicuba rero byavuye muri iyo migenderanire hagati y'umwungere n'inka ego urabona nka niyo mvuga uti bitangura gute babyita ibicuba nasanze babyita ibicuba mugabo ni ukubyinira inka urabona ko uragiye uti yega bigoga we yo bigoga bigoga icyondo umwongere w'inka buga amabinga mu nka zitari zorihebera abakondo bangoma nzokujana bakigandi bakigarika yewega biteremana weyo biteremana nk'ubukomba agatiro gatwaye inkangara nzokujane bakigandi bakigarika iyi ngitimirwa umuvumba ntivumbisha umuvumero mwirirakirire yewega mbabazi weyo mbabazi mbabata muyonga kiberi nka twigire ejuru ryo kujana n’ukutajanira inka zananiwe ehe datehe inka yowega bitajogajoga we yo bitajonjana ijambo inka zerewe ikiragira abagabo mwongere winga mama twigire mu bikinga Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. kibera inka tugende ijuru ryo kujana nuko utajanira n'inka zananiwe mu kwezi kw'ikitaramba nzorihebereye bakondo bangoma erega nazo zizokabesha umuhondo w'abigeni intambara ndendewe imbere ngatwigire intambara nta mahindu ubona kutaragatenya shengero uwo mwana bamubona bamwe bagira ngo yakanzwe abandi ngo n'umwumwe kuko amatama yari yabyimbye asigaye asumba amabinga reka sinzoyibaga nzoyibangurira nta ntamararo ntaraye ntara ntagenze naraye inyuma y'igihinga atari igihinga munsi ku muganwa ndarambya atari nyamurambya ku nzira ngabiri nkabirimba ndirimba mu bagenzi ndayishinga na gihinga ndayijabukana kagenda igenda igoroye ingoma ndayijabukana kaniguruza ariko iniga nkombe ndayoga na mare birajabukana ndagera ndayishinga nigahoro ndayikama umuhondo mpembura ibondo mwene bizira yambaye inka irenze urwami izindi ishimika mu gushingura ibonye inyambiranyanyasi ibonye interera igatenyenya yihutira kuniga izigandarukiye ku mugumba kuba baritoraguza iyo nka rika bakagwa n'abazindutseho kwa iyo wambe kirazira itangurana n'ifizi ku rugomirika yirusha kuri ino kuko ari umujenama wayo ifise umusore ku musozi ikagira inkumi mu ruhimbi irota icanira igakinga umuyaga murere abana bagasusuruka reka sinzoyibaga nzoyibangurira cyo mpinga cyo njana yo mungere w'inka we cyombi nkaconjana yo mungere waburanze nkaburagiye ihendutse ngo irakebera y'amaribora atari amasimba birangira nk'umuyonga umwanga w'inka wateye ehentu gigi gigi agashitsi ni hano ikiganiro agashitsi cuno munsi gice kigarukira twashimikiye kukaranga karanga k'abarundi tuvuga ibijanye n'ibicuba mu kiganiro kizokurikira tuzobandanya n'insiguro y'amajambo ari mu bicuba mu kiganiro cuno munsi mwari muteramanye n'umutama Joseph Torobeka murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro kuri mikro mwari kumwe nanje Alain Desire neza naho butaha agashitsi agashitsi kake agashyitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi